العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tek dobitë të cilat i ka nxjerrë prej ajeteve dhe haditheve të cilat u përmendën parë në fillim të librit. Thot hoxha fihi mesailun. Thot në këto çka u përmendën ka disa mesele. Don hoxha zakon e ka librat e tij, domthon nuk nuk i zgjat librat dhe as nuk e nuk e gjanon. Domthon ë kaptinën me të cilën flet, po përkufizohet duke thënë çka ka thënë Allahu, çka ka thënë pejgamberi alayhis salam dhe ato çka transmetohet nga fjalët e sahabeve, tabiinëve dhe etba'u tabiinëve. Ngase kjo është ilmi, siç ka thënë Ibn Qayimi, Allahu e mëshiroftë. Thotë në këto ka mesela. El ula, thotë mesela e parë është el hikmatu fi khalqi el jinni wal ins. Hikmeti, urtësia pse Allah i ka krijuar njerëzit dhe xhinët. pse i ka krijuar Allahu njerëzit dhe xhinët. Dhe këtë e ka nxjerrë nga fjala e Allahut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët pos që të më adhurojnë. Kjo është mesela e parë që e ka nxjerrë hoxha. Edhe dietar kanë thënë, madje kjo është edhe nxitësi për të cilën e ka nxit hoxhën me shkrujt këtë libër. Që thot uh, Abdulrahman ibn Sa'd, thot hoxha ka shkrujt këtë libër për çka? Me përmbledh tauhidin al-uluhiyya Teuhidi është ibadeti, ibadeti është teuhidi. Domethënë se adhurimi është i ndërtuar mbi teuhid. Çdo adhurim i cili nuk është i ndërtuar mbi teuhid kristal, nuk është i pranum tek Allahu xhalla ve ala, duke u bazu në fjalën illa liyabudun, pos që të më adhurojnë, domethënë vetëm mua. Thotë meselja e katërt, El-hikmetu fi irsali rrusuli, Gjithashtu e nxjerrna meselen se pse Allahu i ka dërguar të dërguart, hikmetin, urtësinë, pse Allahu i ka çu pejgamberët. Allahu nuk ka çu pejgamber rastësisht, mirëpo i ka çu për një qëllim madhështor. Andaj thotë pej këtynve ajeteve të cilat i lexuam e nxjerrna urtësinë e dërgimit të pejgamberëve. Duke e marrë nga fjala e Allahut ve lekad ba'athna fi kulli ummetin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dhe në çdo umet I kemi dërgu nga një të dërguar që t'ju alaj, t'i alarmon dhe t'jau tërheq vërejtjen, Ani a'budullah, ju vetëm Allahun adhuroni, wajtanibu at-taghute dhe largonu tagutit dhe e kemi përmend se çka është tagut. Meselja e pestë thotë enne ar-risalata ammat kulla ummatin. Dhe se kjo Urtësia e krijimit njerëzve dhe mesazhi pejgamberik i ka përfshi gjithë ummetet. Gjithë ummetet. Edhe këta e kanë nxjerr wa laqad ba'athna fi kulli ummah. Në çdo popull, në në çdo, do me thonë pa përjashtim. Allahu xhalla wa'ala kur flet, nëse për ka ka pas diçka përjashtuese gjithmonë e përmend. Nëse ka përjashtuese gjithmonë e përmend. Këtu s'ka përjashtu. Fi kulli umme, çdo ummet, kemi dërgu pejgamber, të dërguar. Do me thonë, hoxha çka do me thonë me këta? En la ju'dheru bi xhehlin, se s'arsyetohen në këtë mesele me xhehl. Ngase hup urtësia e dërgimit pejgamberve. Pse Allahu ka çu pejgamber? Pse ka zbrit libra nëse ekziston arsyetimi me xhehl? Andaj me këta e ka mohue hoxha këtë mesele. Pastaj ka thonë meselja e gjashtë. Enne dine l'enbijai wahidun, dhe feja e pejgamberëve është një. Pe, feja e pejgamberëve është një fe. Gjithë pejgambert kanë ardhur me la ilaha illallah. Krejt krejt pejgambert kanë ardhur me këta. Kjo është meselja e gjashtë të cilën e ka përmend hoxha. Pastaj e ka përmend meselën e 7 edhe para se me përmend meselën thot el mes'atul el mes'alatul kebira Don këto meselet i përmendi tash te shtata thot dhe çështja e madhe. E shtata dhe çështja e madhe. Don ta tërheq vërejtën që jam te përmend një çështje tash shumë të madhe të cilën e kom nxjerr nga këto ajetet. Enne ibadet Allahi la tahsulu illa bil kufri bit taghuti. Dhe se adhurimi i Allahut nuk arrihet, nuk plotësohet vetëm se duke e mohue taghutin. Men kale la ilahe illallah dekhale el xhenne. Apo fjala e kujt është e fundit la ilahe illallah hin xhennet. Apo ju ka thënë Kurajshve, kulu la ilahe illallah hini në xhennet. Thuni la ilahe illallah hini në xhennet. Mirëpo ky kuptim, ky kuptim nuk është i përgjithsum, nuk ban me da alladhina ja'alu al-Quran iddin. Allahu xhalla wa'ala i ka qortue disa njerëz beni Israil, ka thënë ata të cilët e kanë bë Kur'anin dy pjesë. Morin diçka dhe lanë diçka. Andaj, kur ka thënë pejgamberi sa kush thotë la ilaha illallah hyn xhennet. Dijetarët kur i kanë bë pyetje, kanë thënë këtu a futet Muhammed Resulullah? Po. Futet Muhammed Resulullah, domosdoshmërisht. Nëse futet Muhammed Resulullah, domethënë paska mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përmend kushtin e hyrjes në xhennet, me fjalë të shkurtë, me fjalë të shkurtë duke i përfshi edhe ca mesele në atë në atë fjalë. Kush thotë la ilahe illallah, mirëpo a a kuptohet edhe Muhammed Resulullah, padyshim se kuptohet. Andaj kush thotë veç la ilahe illallah, nuk mundet me hyrë në xhennet. Edhe pse hadithi është kështu i premë, kush thotë la ilahe illallah, hyn në xhennet. Mirëpo Muhammed Resulullah kush thotë? Madje feja jonë e fundit, çka dallohet me me fetë tjera të zbrituna, krishterizmin dhe jehudizmin, Me çka? Se Muhammed Resulullah s'e pranojnë. Andaj nuk duhet me e mor fejen përgjysmume. Andaj thot el mes'eletul kebira. Dhe meselja e madhe. Pse? Se në këta kanë rrëshit shumë. Kanë rrëshit shumë. E kanë mor la ilahe illallah shprehje. Shprehje e cila është e zhvesht prej kuptimeve dhe pastaj ju kanë dhënë njerëzve liri edhe zhytjen n'humnerë duke mendu se janë në diçka në rrugë t'drejt. Andaj ka thënë, kjo mesele është e madhe. E teta mesele thotë, Enne et-tagute amun fi kulli ma ubide min dunillah. Dhe se tagut është fjalë e përgjithshme, fjalë e përgjithshme, e cila përfshin çdo sen çka adhurohet pos Allahut. Do të thotë nuk ka fjalë specifike për Iblisin, i cili është taguti, koka e tagutit, edhe po kur dikush e mohoi iblisin, e ka realizuar fjalën la ilaha illallah Muhammed rasulullah. Jo. Po çdo sen, çka adhurohet pos Allahut tebareke ve teala, i drejtohet ndonjë lloj adhurimit. I drejtohet ndonjë lloj adhurimit që i takon vetëm Allahut tebareke ve teala, ai vetëm se llogaritet tagut. ku ka thënë Abdullah ibn Mes'udi, kush do me lexue testamentin me nënshkrim të Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, le ta lexoje ajetin e njëqind e pesëdhjetë e një, njëqind e pesëdhjetë e dy, njëqind e pesëdhjetë e tre të Surës El-En'am. Edhe i kena përmend ajetet, tash hoxha thotë meselja e nëntë, madhështia e qetyre ajeteve te selefi. Madhështia e qetyre ajeteve te selefi. Domethënë selefi qeto tri ajete i kanë madhëru shumë, i kanë meditu shumë, janë morë me studimin e qetyre tri ajeteve shumë. Pse? E kanë kuptu se Allahi këtu na i ka përfshi neve krejt fejen. Kush nuk është, nuk ka aftësi, apo nuk ka zell të madh me mësue shumë, le t'i more këto tri ajete dhe le t'i lexoje ma shpesh. dhe ti studioje e kupton fejen e pejgamberit sallallahu alejhi wa sellem dhe hoxha thot këta janë 10 mesele të cilat i kena përmend prej tyre ndalimi prej shirkut e të tjerat me radh respektimi i prindve largimi nga amoraliteti e kështu me radh dhe thot ulaha ulaha an nahyu an shirk e para prej tyre cila ka qenë an nahyu an shirk largimi dhe braktisja e shirkut kjo është Për shkak kësaj të parës e cila ka qenë, ka qenë kaq të mëdhoja këto ajete tek selefi. El Ashira, meselja e dhjetë, të cilën e ka nxjerr hoxha prej këtyne ajeteve është El Ayatul Muhkamatu fi Suratil Isra. Surja thot suret Isra, ajetet të cilët i përmendëm na, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dhe ka prerë Allahu, ka vendos Ka vendos ligj premë mos të adhurohet askush pos Allahut te bareke ve teala. Thotë këto ajete janë muhkemat. Çka është muhkem? Veç një kuptim e ka. E muteshabih është ajo çka ka shumë kuptime, në të cilat nuk ndërtohen dispozita. Mirëpo dispozita ndërtohen në ajetet çka janë muhkemat. Muhkem e preme, e ndame prej diçka tjetër, nuk përzihet me ta. Thotë hoxha, Këto ajete të cilat i përmendëm janë muhkemat, nuk kanë shumë kuptime, një kuptim, Ella ta'budu illa iyya, po veç Allahun ta adhuroni. Pastaj ka përmend hoxha meselën e njëmbëdhjetë, meselën e njëmbëdhjetë të cilën thotë e kena nxjerrë nga nga surja En-Nisa, e cila është quajt ajeti i të drejtave dhe obligimeve familjare. Ajeti i të drejtave dhe obligimeve familjare, domethënë raporti i ndërsjelltë mes njerëzve, mirëpo thotë hoxha, walakin bada'aha Allahu teala biqawlihi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Megjithëse Ajeti i trajton disa çështje të cilat kanë të bajnë me me organizimin e jetës familjare, ngase Allahu fol, sillnu mirë me gratë e juve, sillnu mirë me prindërit, Kqyrni jetimat, fqinjin, e kështu me radhë. Domethënë Allahu e tregon sistemin se si me funksionue marrëdhaniet ndërnjerëzore mes muslimanëve, thotë e ka fillu mos i bani Allahut shirk. Ia ka vendos në çdo ajet Allahu edhe kur fol për marrëdhaniet ndërmjet njerëzve e ka fillu mos i bani Allahut shirk. Thotë meselja e T'jau shkruj çka ka me ndodh deri ditën e gjykimit, me të cilën letër ju nuk do të devijoni kurrë nëse i përmbahni asajna, mirëpo, thotë Ibni Abbasi, filluan njerëzit me ba potere, me ba zhurmë, derisa pejgamberi alejhi selam e refuzoi. Jo. Nëse kjo ka qenë edhe kaderi i Allahut, pejgamberi alejhi selam mos me na shkrujt çdo send. Mirëpo, Abdullah ibn Mesudi na ka dhanë isharet se ky testament është në surën El-En'am. Ajetet, tri ajete të cilat i përmendëm. Domethënë hoxha ka përmend se meselja e dymbëdhjetë se sahabët e kanë ditë vasijetin e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Meselja e trembëdhjetë, ma'rifetu hakki Allahi alejna. Duhet me njoft se çfarë të drejte ka Allahu ndaj neve. Çfarë çka ka hak Allahu prej neve. E na Edhe këta duhet me e kuptue mënyrë të qartë edhe të preme, se ti nëse nuk e din se çka të ka premtu Allahu si ki me punu? Si ki me punu se nuk e din se çka shpreson tek Allahu tebareke ve teala, çka të nxit? Andaj Allahu xhelle ve ala prej drejtësisë tij absolute, kur na e ka ba obligim adhurimin, na ka ba e, na ka dhanë për për kompenzim dhe shpërblim xhennetin. Andaj nëse ia plotësojnë Allahut tebareke ve teala kërkesën e tina, Allahu e mban premtimin e tina. Kjo është mesela e katërmbëdhjetë. Mesela e pesëmbëdhjetë. Enne hadhihil mes'elete la ja'rifuha ektheru es-sahabe. Thotë dhe se që këtë mesela nuk e kanë ditë shumica e sahabeve. Cillën mesele? Abdullah ibn Mesudi Muad ibn Xhebeli ka qenë me Pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem në gomar dhe i ka thonë a të kallxoj diçka, a të kallxoj diçka. Domethënë i ka kallxu Muadit dhe nuk e kanë ditë tjerë. Pse? Argument se nuk e kanë ditë, se Muadi ka thonë a të shkoj t'ju kallxoj. Domethënë kur i ka thonë alejhi selam se kush e plotëson adhurimin edhe e takon Allahun duke qenë njësues i Allahut ka me hinë xhennet. Kur e ka kuptu këtë Këtë meselë të madhe ka thënë a të shkoj t'u tregoj njerëzve. Pejgamberi ka thënë jo, mos u kallxo se mbështeten. Mbështeten veç në teuhid, edhe i lanë veprat e mira, i lanë veprat e mira. Domethënë këtë meselë nuk e kanë ditë shumica e sahabeve. Meselja e gjashtëmbëdhjetë. Thotë hoxha Xhevazu kitmanil ilmi lil-maslaha. Lejohet me mshef diturinë për maslahat. Lejohet me mshef diturinë për maslahat. Pse? Se Pejgamberi a.s. ka thënë la tubeshirhum, mos i përgëzo. mos ju kallxo. Pse? Ella yettekilu, mos mbështeten. Mos mbështeten në atë ilmin duke e ditë se ti nëse i je musliman dhe nuk i bën Allahut shirk, atëherë mbështetesh në këta. Edhe njerëzit gradualisht kanë ardhur në këtë gjendje duke u mbështetë këta, se na jemi muslimanë dhe lej veprat. Andaj pejgamberi a.s. ka dashtë duke me e rujt anën e teuhidit edhe veprave mos ju kallxo. Andaj këtu hoxha e ka nxjerr prej dobive se lejohet dikujt me ja kallxu në ilm e dikujt mos me ja kallxu. Për maslahat lejohet dijetari apo ai i cili e ka një dituri me ja kallxu dikujna në ilm e dikujna mos me ja me ja tregue. Pastaj ka thonë meselja e Hi në xhenet kjo është shumë e madhe shko tju kallzoj ma shpejt domethënë ka dash ta ndaje këtë gëzim me njerëzit and dhe kjo është argument se na në ilm nëse e kena e që na ban dobi në dunja e në ahiret nuk duhet mi privu tjert duhet me ja u dhan edhe tjerve duhet me ja dhon maksimum me krejt vesilet me shku me ja dhon krejtve edhe mu kon sikur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam shumë Do më thonë, do më thonë, Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka pas zell të madh këtë ilmë që ka dhonë Allahu me ja dhonë tjerëve krejtëve. Derisa Allahu ka thonë qetësohu, ki mu shkatërruhe. Një njeri, kur Allah e këshillon Pejgamberin Allahu qetësohu, do më thonë ka mrri shumë dëshira e flakt e Pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Meselja e tetëmbëdhjetë, El khaufu min el ittikali ala saati rahmeti llah, Pejgamberi i Allahut a frigue se njerëzit mos po mbështetën mëshirën e madhe t'Allahut, mos po mbështetën mëshirën e madhe t'Allahut, edhe këtu nuk e ka për qëllim mbështetjen e jobesimtarëve apo njerëzve të humbur, po muslimanë. Se njeriu mbështetet mëshirën e Allahut te bareke ve teala, edhe gjithmonë njeriut kur i ban vezvese shejtani muslimanit, gjithmonë ia zbukuron shejtani gjunahin duke ia përshkrujt, duke ia kujtu mëshirën e madhe të Allahut te bareke ve teala. Saqë disa sufi, disa sufi kanë shku aq larg sa kanë thonë, kanë thonë kibër a mos me bë gjuna. Kibër a mos me bë gjuna. Kan than asht guxim ndaj mëshirës të Allahut mos me bo gjuna pse demek ti ski nevoj për mëshirën e Allahut neudhubillah kjo a kon se e kan hap derën qka nuk dut me hap andaj Allah e ka mëshirën e madhe mir po ti dush mu friksue dush mu friksu shum edhe kur tjet friga me tije edhe shpresa në mëshirën me tije atare kshtu balancohesh edhe hec rrugës drejt Allahut te bareke ve teala Edhe argument për këtë meselë është se Pejgamberi sa ka thonë la tubeshirhum, mos i përgëzo, fe jettekilu, se mbështetën. Çka mbështetën? Mbështetën se jena musliman, jena që e kena teuhidin, edhe na nuk kena nevojë më shumë. Nëse na hina në xhenet me teuhid, nuk ka nevojë më shumë me i dhënë zor, as me i dhënë mund më shumë, mjaftohemi me qëta. Mjaftohemi me me qëta, andaj Pejgamberi i Allahut i ka thonë mos ju kallxo atyneve. Pastaj, ka thënë hoxha meselja e nëntëmbëdhjetë, Kaulul mes'uli amma la ja'lemu, Allahu wa rasuluhu a'lem. Kur të pytet dikush për një dituri, çka nuk e di, për një meselë, çka nuk e di, është obligim me thanë, Allahu a'lem. Allahu e din ma mirë. Argument, sahabiju, i cili ka qenë i ditur për halalin dhe haramin, e ka ditë Kuranin. e ka ditë Kuranin, ka qenë prej sahabeve të mëdhoj, të cilat ju ka dhënë fetva sahabeve, e ka ka vetë pejgamberi a selam, ka thënë Allahu a'lem, se di, nuk e di, edhe nuk ju ka ngushtu gjoksi prej fjalës nuk e di, po gjoksi i sahabeve ka qenë gjithmonë i hapur me thënë Allahu a'lem, unë nuk kam njohuri për këtë mesele, andaj hoxha ka pru si dobi, dhe kjo dobi madhështore, andaj Ibn Tejmije ka thënë, kush punon me atë ilm çka e di dhe thotë nuk e di atë çka nuk e di Allahu e run prej rrëshqitjeve kjo është një mesele shumë e madhe kjo është një mesele shumë e madhe për ata çka don m'u rujt prej të këqijave nëse e din diçka me argument dhe punon me ata dhe i shmangesh asaj çka nuk e di edhe thu Allahu e di unë nuk e di Allahu e di atëherë Allahu të run Kanë thënë pse lejohet me ia tregu dikujna naj ilm e dikujna jo? Ngase argument e kanë që këtë hadith, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka kallxu Muadhit dhe nuk i ka kallxu tjerëve. Se kanë thënë mendjet e njerëzve janë të të ndryshme. Disa mendje janë ma të fuqishme, disa janë ma të dobëta. Disa zemra janë ma të forta, ma të forta në iman, në yakin, në bindje, disa janë ma të dobëta. Nëse ja u kallxon disave, disa Ilme, disa dituri, mundet me rrëshit, se nuk ka mrri në atë shkallë për me kuptu atë ilm. Andaj Aliu radhiyallahu anhu që transmeton fjalën e Aliut Buhariu, ka thënë Aliu hadithun nase ala qadri uqulihim. Folni njerëzve sa pranon mendja e tyre. Mirpo këtu është me rëndësi me përmend se disa e kanë marrë këtë fjalë dhe e keqpërdorin. Dhe e keqpërdorin. Foldu njerëzve qat sa kuptojnë nuk do me thanë foldu njerëzve qat sa kanë qejf ata me ju fol jo nuk është kështu por nëse dikush ban harame apo devijon krejt edhe kur ti folsh ti diçka prej ilmit çka ai e kupton gjuhën tane e kupton ilmin e kupton fjalën e thot ka than Aliu folëm sa sa sa kuptoj e ka për qëllim folëm derisa s'um pengon nefsi jo kështu Po e ka për qëllim ndonjë ilm mundet me të ba pengesë, se s'ki mrri në qatë në qatë gradë. Andaj ka thanë Aliu këtë këtë fjalë, andaj pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem Muadhin e ka veçu me një ilm dhe i ka thanë mos i trego tjerëve. Andaj transmetohet dhe pej Ibn Mes'udit ka thanë, nëse disave ju i kallzohet një ilm, mundet me qenë shkak për mjerimin e atina. Mundet me qenë shkak për mjerimin e atina. Edhe kjo vllazni ka ndodhur. Dhe kjo ka ndodh gjithmon në histori. Sa e sa grupe, sa e sa grupe, të cilat nuk ja u ka pranue zemra, hadithin e Pejgamberit sallallahu alejhi e sellem dhe nuk e ka pranue ka mohu fjalën e Pejgamberit. Pejgamberi sallallahu alejhi e sellem ka than, Innekum seteraune Rabbekum. Ju kini me pa Zotin e juve. Kema teraunel kamer. La tudammune fi ru'jetihi. Sikur që e shihni hanën, s'kini Nuk ngushtoni në shikimin e saj. Disa njerëz nuk ja ka pranu menja këta. Ka thonë s'munët mu pa Allahu. Edhe e kanë mohu pamjen e Allahut, e kanë mohu ftyrën e Allahut, e kështu me radhë prej cilësive dhe emrave të bukura që ai ka Allahu, i kanë mohu. Ibën Tejmija, kur e ka sqaru, ka thonë, krejt a kon kjo, ngushtimi, s'a përgatit ai, s'ka pas teslim, nënshtrim ndaj Allahut plot. Dhe kur i ka tregu një send e ka mohue. Andaj lejohet ndonjëherë dikujna me ia mshef një ilm derisa të arrije me një shkallë. Meselja e njëzet e një, thotë tewadhuhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari. Thotë modestia e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë i hipur në magar, në gomar. Ose që Njerëzit ndoshta kanë neveri apo e ngritin veten me një shkallë jo që është e duhur për ata edhe nuk e sheh autorit autoritetin e vet bashkë me me një mesele mirëpo pejgamberi i Allahut autoriteti më i madh çka ekziston n'ftyrë t'tokës ka hip në magar me një sahabi me Muadh ibn Jebelin ka hip bashkë me ta në magar e ka pas përmas edhe magari asht krijesa më më e ultë çka ekziston prej kafshëve të cilat Përdorëm me al irdefi alej megjithëse ka pas edhe një për mas bashkë andaj kjo është prej modestijes në kulminacionin e modestijes pejgamberit sallallahu alejhi wasallam meselja njëzet e dy ka thënë xhawazul irdafi ala dabba lejohet me hip dy veta me një me një kafshë kjo është mesela fikhie hoxha e ka nxjerrë nëpërmjet këtynve këtij hadithit se lejohet me hip dy veta me një kafshë se pejgamberi salem kanë hip bashkë me ta me një kafshë dhe meselja njëzet e tre të cilën e ka nxjerrë hoxha ka thënë idhamu sha'ni hadhihi al-mas'ala madhështia e këtyre meselave madhështia e meselës së tauhidit hakit të Allahut mos me e neglizhu njerëzit hakin e Allahut se njeri e neglizhon haron edhe shejtani vllazni dini se është shumë më i kujdesshëm me ta harru tyje meselën më të madhe se sa disa mesele të vogla Shejtani është shumë Shejtani kulminacioni çka do me ba me tyje si njeri është me të mor në xhenem për gjithmon me veti kjo është qëllimi i atina mëkatet janë qëllimi të cilën ai nuk e ka për qëllim ti mëkatin me t'shti me ba mëkat jo se ai e di se Allahu xhelle ve ala ta fal tije ta fal me një sexhde ta fal me një të mirë ta fal po ai e di se shirkin nuk ta fal edhe ai do me të qitë qati po mëkatet i ka vesile me të pru te qajo Andaj nuk duhet me harru hakin Allahun që hakin ndaj Allahut që e kena, edhe kjo është njësimi Allahut derisa t'ja japna shpirtin Allahu te bareke ve teala, andaj hoxha ka thënë idhamu sha'ni hadhihi al-mas'ala. Shumë e madhe është kjo mesele dhe meselja e fundit dhe me këtë e përfundojna ka thënë Fadiletu Mu'adh ibn Jabal, vlera e Mu'adhit ibn Jabalit. vlera e teuhidit dhe realizimi i teuhidit dhe çka shlyen prej gjynaheve të cilat i bajn robt e Allahut lusim Allahun te bareke ve teala që na mundësojë me vdek me teuhid të zhvesht prej shirkut wa salli llahuma ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain.